Imam Khalil ya murmushi sannan ya zaunar da Mas'ud bisa shimfiɗa shi ma ya zauna aka fuskanci juna nan take Imam Khalil ya bayo Hasiyatu labarin dangantakarsa da Mas'ud ko da ta je. sai ta ji tana konarsa da shi da matar bayan doguwar hira Imam Khalil ya sake bujurowa da tambayar da yau Mas'ud a kofar gida ta neman sanin abin da ya kawo su gare shi nan take Mas'ud ya sanar da shi al'amarin su Imam Khalil ya shiru yana tunani daga bisani yace ai fassarar mafarkin da kuka yi a bayyana take tabbas abin da kuka gani haka yake to amma abin da nake so da ku shi ku yi hakuri zuwa gobe yau da daddare zan yi istihara dan da binciko ainihin halin da Hubairu ke ciki sai mu tunanin hanyar da zamu bi mu kai masa dauki insha Allah nima ma zan bayar da ta nan fa farin ciki ya kama Mas'ud da Maryamu suka yi ta godiya da safe bayan sun yi karin kumallo sai Imam Khalil ya gyara murya dan yayi bayani Mas'ud Maryamu da Hasiyatu suka nutsu sosai suna sauraron abin da zai faɗa Imam Khalil ya ce jiya na yi istihara kuma Allah ya nuna min halin da ɗan kuke ciki hakika Hubairu yayi gagarumin yaƙi da wani shahararren matsafin sarki ba wani bane wannan sarki sai sarki Lu'manu na birnin tahira Hubairu ya samu nasara kan Lu'manu har ma ya kashe shi yayi wannan yaƙi ne bisa sharaɗin cewa wasu kafirai za su karɓa addinin musulunci idan har ya samu nasara bayan ya samu nasarar suka shammace shi suka sumar da shi suman da ya kuwa ba suma bane irin wanda kuka sani aljani ne ya shafe shi ya kwanta barci mai nauyi wanda ba san ranar farkawarsa ba na gani cewa yanzu haka Hubayr na can a kwance cikin wani kurkuku dake karkashin ƙasa a gidan sarki Luman tabbas nan da mako bi idan ba a kai masa dauki ba zai iya halaka yayin da Mas'ud da Maryamu suka ji wannan batu sai suka rude hankalin su ya tashi ko da Imam Khalil ya fuskanci haka sai ya ce abinda nake so da ku kwantar da hankalinku ku sani cewa babu wata cuta a duniya wadda Allah bai saukar da maganinta ba da izinin Allah za mu kai bayar dauki kuma zai farka daga wannan mummunan barci mai nauyi da akwai waɗansu addu'o'i guda uku da zan ba ku muddin kuka yi su kuka tofa a jikin Hubayr take zai farka to amma matsala ɗaya ce bisa yiwuwar haka daga nan zuwa birnin Tehran tafiya ce ta wata guda tura a ƙasa gashi kuma ana so ne ku je kafin mako biyu wannan jawabi ba karamin razana su Mas'ud yayi ba dan tuni Maryamu ta fara zubar da kwalla Imam Khalil ya dube ta yace share hawayenki yar uwata da izinin Allah za ku isa birnin Tehran a cikin mako biyu ku sani cewa ina da wani hadimi wanda ya kasance musulmin aljini ne lalle ba zai cutar da ku ba zan umarce shi da ya dauke ku ya kai ku har cikin wannan kurkuku inda Hubayr ke kwance nan take fuskar Maryamu ta washe zuwa annuri saboda jin dadin wannan jawabi Imam Khalil ya miƙe tsaye ya kama hannun Mas'ud ya ce zo ka raka ni kofar gida wajen bako na cikin mamaki Mas'ud yace wanda bako kuma yaushe ya yazo ta nake muna tare da kai anan tun dazu kuma ba a shigo an yi sallama da kai ba Imam Khalil ya murmushi yace ai hadimin nawa ne yazo ji sallamar sa ku ne ba ku ji ba Imam Khalil ya wuce gaban Mas'ud na biye da shi har kofar gida kamar raƙumi da akala suna fitowa suka yi arba da shi wani kyakkyawan aljani mai matsakaicin girma ya kasance yana da siffa a shawa. a tsaye kyakkyam kamar bil adama kuma fukafukansa biyu tamkar na tsuntsu Gadon bayansa na da faɗi kuma a shafe yake babu tudu da kwali. cikin girmamawa aljanin ya tsuguna bisa gwiwoyinsa ya gaisuwa ga imam kali sannan ya ce ya shugabana gani gare ka wacce bukata kake da ita faɗi in ji da izinin Allah zan biya maka ita Imam Khalil ya murmushi yace gaishe ka ya Abtarul Hudes kai sani cewa wannan malamin da ke tare da ni dan uwanmu ne musulmi sunansa Mas'ud yanzu haka dan Sobairu yana can cikin kurkukun sarki Lu'man na karkashin ƙasa a babbar fadar birnin Tayar cikin mawuyacin hali ina son ka dauke shi ka kai shi wannan wuri a cikin abin da bai wuce kwana goma sha 14 ba domin ku ceto rayuwar Hubairu yayin da aljani ya aftar hudayz ya ji wannan batu sai numfasa ya ce ya kai shugabana kai sani cewa wannan aiki mai sauki ne a gare ni to amma fa akwai mutuka hadari a cikin sa ina roƙonka da ka taya mu da addu'a bayan mun tafi domin mu samu nasara akan makiya Allah ka sani cewa fadar birnin Tehran ta shahara a duniya domin a tarihi babu wani mahaluki da ya taba shiga hannun sarki Lumanu ya kufuta saboda ƙarfinsa da karfin sihirinsa Imam Khalil ya dafa Abtar al-Hudais yace ka samu damuwa Allah na tare da masu gaskiya ina son ku kasance masu karfafa zukatanku da imani a duk irin halin da kuka tsinci kanku lalle zamu ta ku da addu'a har Allah ya dawo da ku lafiya sa'ad da Imam Khalil ya zo na sa sai kuma ya juya ya dubi Mas'ud yace kai kuma abin da nake so da kai shi ka bar matarka a wajen amana domin bai kamata ai wannan tafiya mai hadari da ita ba ina ganin sai ku harama dan kada lokaci kwarace Masauda yace kwarai ku na gamsu da wannan shawara taka kuma ba ni da bukatar yin sallama da matata kawai in ka shiga ciki ka ga mata cewa mun yi gaba ba tare da bata lokaci ba aljani abtar hudais ya ya rankwaba ƙasa shi kuma Mas'ud sai bismillah ya yi bayansa nan take abtar al ya ya fuka fukafukansa ya tashi da shi sama kafin kifta ido sun bace a cikin duhun gajimare wannan shine abin da ya faru tsakanin Imam Khalil da su Mas'ud bayan sun isa birnin Bahrain al'amarin Jafaru ya lisa da Gulzum kuwa bayan iskar nan ta zuke su sun fada cikin kundin tsatsuba sai suka tsinci kansu a wata sabuwar duniya mai mugun yanayin sai ko ina ka duba kankara ce tsibi tsibi manya da kanana wasu kankarorin sai ka gansu manya manya kamar tsaunuka wasu kuwa tamkar duwatsu gaba ɗayan tekunan garin sun bushe sun zama kankara haka ma bishiyoyi babu wata halitta guda ɗaya mai rai face su jafar su ma suna dira a wajen sai gangunan jikinsu suka sandare ya zamana babu wani abu da ke motsi a jikinsu sai idanuwansu da kayan cikinsu ma'ana hanta zuciya koda da sauransu nan fa azabar sanyi ta ci gaba da wahalshe su ya zamana sanyin karuwa yake a hankali idanuwan nasu ma suka kafe kayan cikin nasu ma suka daina aiki daga wannan lokaci ba san abin da ke faruwa ba sai farkawa suka yi suka ga an kawo su gaban waɗansu sundukai guda dubu a cikin kowanne sunduki akwai sassanyen ruwa wanda saboda tsananin sanyinsa har wani irin tiririn hayaki ne ke fita daga cikinsa sanyin da ke cikin sundukin na biya ninka na farko haka kuma na uku ya ninka na biyu haka abin yake har zuwa na ƙarshe ko da su Jafar suka yi arba da waɗannan manyan sundukai kuma suka fuskanci abin da suka kunsa sai duk suka fashe da kuka Elisa ta dubi Jafar ta ce kai dan banza hakika ka cuce mu wai shin menene ma dalilin da yasa ka bujiro da batun littafin nan yayin da Jafar ya yi wannan tambaya sai bushe da dariya ya ce karambanin da yasa ne sha'awar karanta shi shine yasa ki kika hada kai da wahala dai kan mun saye ta da kuɗin mu kuma ba mu da ikon fansar da ita gulzum ya ce hmm, ni jin ku nake kawai kun gani dai ban san hawa ba ban san sauka ba haka kawai kun jefa na amasi ba yanzu ku dubi irin muguwar wahalar da muka sha ba na rantse da darajar tsafi inda na san cewa haka za mu wahala da tun farko ban yi biyayya ba dan gara ma lisa ta kashe na huta da wannan azaba ku dubi irin tiririn sanyin da ke fitowa daga cikin sundukan nan kar ku raba ɗaya biyu sai fa an jefa mu a cikin su ɗaya bayan ɗaya ko da jin haka sai Elisa ta bushe da dariya ta ce naga alama ko kan daɗi muke yaushe rabon mu da samun damar yin taɗi haka ni na yi mamaki abin da ya hana sa mu cikin sundukin har yanzu tana gama faɗin hakan ko wata irin iska mai ƙarfin tsiya ta zuke su zuwa cikin sundukin farko suna faɗawa sai suka narke suka zama kumfar kankara take aka watso kumfar waje ko da kumfar ta zube a ƙasa sai ta raba kanta gida uku halittun jikinsu suka sake wanzuwa kafin su wani yunkuri iskar ta sake zuke su zuwa cikin sunduki na biyu suna fadawa ciki sai jikinsu ya dagargaje ya zama duwatsun kankara nan ma aka watso su waje aka dawo musu da halittar jikinsu haka dai aka yi ta shigar da su cikin sundukan ana soya musu siffofin halittunsu zuwa abubuwa iri-iri har sai da aka shigar da su cikin sundukin ƙarshe wato na dubu sannan aka watso su zuwa duniyar su ta asali ko da suka faɗo gaban kundin tsatsuwa sai ga tiririn sanyi yana ta fita ta cikin kafofin idanuwansu bakunansu kunnuwansu da hancinsu kai har ta jikin kofofin gashin jikinsu sanyi ne ke fita sai karkarwa ɗari suke kamar waɗanda suka kwana cikin ruwan kankara shi ko kundin tsatsuba na nan a ajiye a inda suka bar shi shafi na hudu ne a bude. Jafar na mu kyarkata sanyi ya kai hannu zai buɗe shafin gaba sai gulzum ya sauri ya rike hannunsa yace kai wa banza yanzu duk azaban nan da muka shafa ta ishe ka ba har ma zumudi kake ka janyo mana wata Jafar ya harare shi yace ai kai ne babban wawa in ban da shirme irin naka ina amfanin hutun jaki da kaya azaban nan fa dole ne mu shata tunda mun riga mun buɗe ta ai gara mu nausa cikin ta a yi ta ta kare tunda dai an ce komai nisan gari akwai wani a gaban sa duk tsiya dai komai daren dadewa sai mun kai ga shafin karshe na wannan littafi in ko muka je karshen sa karshen wahala ya zo Elisa tace kwarai kuwa na goye da bayanka tunda dai ko mun bude shafin ko ba mu bude ba zai bude kansa to naji ku da ina neman alfarma guda daya a wajen ku na roke ku da ku hanzarta kashe ni yanzu yanzu kafin shafin littafin na ya buɗe kansa ko na huta da fargaba abinda zai same ni nan gaba yayin da Jafar da Elisa suka ji wannan batu na aljani gulzum sai duk suka bushe da dariya sannan Jafar ya ce lalle na yarda da masu iya magana da suka ce ba a san maci tuwo ba sai miya ta kare yanzu kai gulzum baka ji kunyar wannan batu naka ba ka tuna fa mu mutane ne bil adama kai ku aljani ya kake nema ka fi mu jin tsoro kuma ya zaka ce mu kashe ka alhalin idan zamu kwana muna dukan ka da ya kushinka sai dai ka ji tamkar muna maka susa ne ka sani cewa tsafi ba zai yi aiki ba yanzu balle ya lisa ta kashe ka da karfin tsafi Jafar na gama wannan jawabi ne shafin kundin tsatsu ba ya buke kansa zuwa na biyar suka yi arba da hoton wani gabjejen kawataccen gari mai manya-manyan gine-gine wata siririyar murya ta fara bayani kamar haka wannan gari sunansa daulatul duniya an gina shi ne fiye da shekaru 40 baya akwai abubuwan al'ajabi a cikin sa kuma akwai wata babbar masifa guda ɗaya a cikin sa mai sauraro shigo cikin sa ka kallo? ko da murya ta zo na a bayani sai iskar nan ta fito daga cikin kundin tsatsuba ta zuke Jafar Yalisa da Gulzum kawai sai tsintar kansa suka yi a wata duniyar cikin sararin samaniya ana ta zabga walkiya da tsawa ba shiri aka jefo su ƙasa suka faɗo cikin wannan ƙasaitaccen gari mai kikkiawan gine-gine nan fa Jafar Yalisa da Gulzum suka miƙe tsaye suka fara kalle-kalle tamkar ɗan ƙauye lokacin da suka faɗo cikin wannan gari ana ta yin iska mai ƙarfi da walƙiya da tsawa amma ko da suka miƙe tsaye sai komai ya tsaya cak a daidai wannan lokaci ne kofofin gidajen garin da tagoginsu suka fara buɗewa sai ga jama'ar garin suna leƙowa waje a tsorace dan su ga abin da ke faruwa maimakon su ga abin da suke tsammani sai suka ga bakon abu wato suka ga Jafar Yalisa da Gulzum su dai mutanen wannan gari sun kasance manya-manya ga tsawo ga kauri kowanne ɗayan su ya linka Gulzum girma sau uku duk da kasancewar su bil adama ba aljanu ba kuma wani abin mamaki shine sun kasance kyawawan gaske mazan su da matansu sai dai su turorun su gaba ɗaya na ƙarfe ko da waɗannan mutane suka yi arba da su Jafaru sai suka cika da mamaki domin ba su taɓa ganin ƙananan halittu kamar su ba nan fa mutanen suka kewaye su Jafaru suna ta kallon su har ma waɗansu su na ƙoƙarin taɓa suturar Jafaru da ta Elisa tsorace ma'ana suna yi suna ja da baya suturar da ke jikin Jafar da Elisa gaba ɗaya da auduga aka sarrafa su mutanen wannan gari ba su taɓa ganin auduga ba balle su san yadda za su sarrafa ta komai ka gani a garin da karfe aka yi shi hatta gidajen nasu ma na karfe ne haka ne su Jafaru suka zama tamkar dabbobin dawa tsakiyar gari kowa sai ya ya tafa su ya ja da baya ana taya musu dariya al'amarin da ya jefa su Jafaru cikin tsananin mamaki da damuwa kenan Yalisa ta dubi Jafaru ce lalle abin al'ajabi baya karewa a duniyar nan yanzu ka dubi waɗannan mutanen ban taba ganin bil adama irin su ga su da girma ga su da basirar sarrafa karfe komai nasu da karfe wannan abu da ban mamaki Jafar ya murmushi ya ce ai kamar yadda kike mamakin su su ma haka suke mamakin ki dan ba su taba ganin irin mu ba duba fa yadda suke taba sutura jikin mu Gulzum ce ni abin da ya yafi bani mamaki da su shine yaya aka yi suka iya kera abubuwan zamani haka ku dubi can ku gani rijiya ce amma wata na'ura ce a jikinta take zo ruwan sha ta cikin wani bututu Jafar da Ilisa suka ga wajen da sauri suka ga hakan su ma sai suka cika da mamaki ruwa ne gare gare yake zuba mai kyau nan fa su Jafar suka tuna cewa suna buƙatar abinci da ruwan sha kai tsaye sai suka nufi wajen da wannan rijiya take kawai sai suka ga jama'a garin sun fito da waɗansu irin makamai na ƙarfe sun tsatsara su take Elisa Jafar da Gulzum suka tsure cikin tsananin tsoro suka tsaya a waje guda basu yadda suka ƙara taku guda ba su ko mutanen garin sai suka fara gurnani da surutai a cikin wani irin yare wanda ba su taba ji ba amma abinda da Jafar ya fahimta shi ne, muhawara suke wasu suna cewa kashe su Jafaru wasu kuma suna cewa kyale su cikin tsananin fargaba Gulzum ya dubi Jafar ya ce wai shin kuwa ka fahimci abin da mutanen nan ke nufi da mu Jafar ya ce na fahimta suna shawara ne akan su kashe mu ko su kyale ko da jin haka sai gulzum ya fashe da kuka yace shikenan tamu ta same mu tabbas rayuwar mu ta zo ƙarshe yayin da Elisa ta ji haka sai ta bushe da dariya tace yau dai na ga ragon aljani matsoraci Shashasha, sha shin dazu ba kai bane ke cewa mu kashe ka ka huta da fargaba yanzu ga mutuwar ta zo maka kuma kana gudunta gulzum yace ya shugabata shi fare guda ɗaya ne kuma daɗi gare shi babu mai son rabuwa da shi sai dole dariyar da Elisa ta yi ce ta tsorata waɗannan mutane suka jajja baya dan a tsammanin su wani abin za ta yi wanda zai halaka su gaba ɗaya nan take amma bisa mamaki sai suka ga babu abin da ya faru gare su kamar haɗin baki suka yi kukan kura gaba ɗayan su a lokaci guda suka afka su Jafaru da nufin su gutsun gutsun da su kai kace kiyasai ne suka lullube ƙwayar hatsi guda ba zato ba tsammani sai aka ji ƙara wata na'ura daga can sama kamar ɗaukewar ruwan sama haka mutanen nan suka ja da baya suka bar su Jafaru kuma dukkanin suka daga kawunan sama suna kallon abin da ke zuwa ko da su Jafaru suka ga haka sai su ma suka daga nasu kawunan sama suka yi arba da ita wata kyakkyawar budurwa ce a tsaye a cikin wata irin na'ura mai siffar tsutsu wanda aka kera da farin karfe na'urar da fukafukai suna kadawa tamkar yadda tsuntsu ke shawagi a sararin samaniya na'urar ta sako kasa daidai inda su Jafaru ke tsaye jama'a suka bude mata hanya kikkiawar budurwar nan na sanye da kayan yaki ne na karfi a kanta akwai hular karfi a kugunta na dama wata zabgegge ta kubi ce ko da ta sauka daga kan na'urar sai ta kura su Jafar ido tsawon lokaci sannan ta dubi jama'a gare ta yi musu wani bayani cikin irin yaran su tana gama bayanin sai duk suka watse kowa ya kama harkar gabansa aka bar su Jafar da budurwar nan kaɗai tsaye a filin wajen ita dai wannan budurwa ita ce mafi kankanta daga cikin mutanen wannan gari domin da kaɗan za ta fi gimbiya sima tsawo da kauri amma batun kyawu kuwa ba za a iya tantancewa ba face an jera su waje guda ta kyawu budurwar nan ta cire hular karfan da ke kanta sai ga fuskar ta kyakkyawa ta bayyana dogon gashin kanta baki ne sidik yana sheki da walwale kuma ya zubo har kasan kwankwasanta cikin tattausan murmushi ta dubi su Jafaru Ta ce tace ku da zuwa birnin daular duniya ya ku waɗannan baki ya akai ku ka zo ku yi sani cewa wasu halittu irin ku ba su taɓa zuwa nan har Jafar ya buɗe baki sai ta nuna masa alama ya shiru sannan ta ce ku biyo ni zuwa fadata hira ta da ku mai tsauci nan take ta buɗe na'urar nan mai kama da tsuntsuwa ta shiga ta tsaya sannan ta ya fito su da cikin alamun tsoro-tsoro Jafar Yalisa da Gulzum suka nufe ta Gulzum ne na ƙarshe nan dai suka yi ƙarfin hali suka shiga cikin na'urar suka zazzauna duk da girma irin na Gulzum yana zama cikin na'urar nan ya zama tamkar an sa saniya guda a babban garki ake budurwar ta juya wani mawani kawai sai na'urar ta fara aiki fuka-fukanta suka bude suna kaɗawa, kawai sai gani suka yi anyi sama da su nan fa suka yi ta tafiya cikin wannan babban birni suna ta keta garuruwa kyawawa kuma iri iri kowanne gari suka gifta sai suka gidajen su iri ɗaya kuma sai suka jama'a garin sun daga kawunan su sama suna kallon su haka dai suka ci gaba da wannan tafiya har tsawon rabin sa'a sannan suka isa wani babban gari wanda ya fi gaba ɗaya sauran kayatuwa ba tare da bata lokaci ba na'urar ta sauke sa tsakiyar wata katuwar fada inda suka iske sojoji lodi lodi sahu sahu suna gari. ko daga nan zuwan su sai wasu kuyangi suka rugo suka tare su aka yi musu rakkiya har zuwa cikin wani kasaitaccen gini wanda aka yi shi da zunzuru tun karfin zawar jadi ko ina ka duba a wajen sheki yake da shigar su wajen su Jafar suka ga ashe fada ce wanda ba zai yi a misalta kyawanta ba kai ko kujerun da ke wajen da kuma shimfiɗin sun ishi mutum abin al'ajabi dan babu wani sarki mai irinsa a duniyar da suka baro daga can bangon gabas na fadar akwai wani wuri mai tudu wanda aka yi masa matakala hawa guda hamsin da biyar mai fadi akan tudun ne aka girke kyakkyawar karagar mulki ta zinare guda ɗaya mai siffar zaki amma daga kasan ta gefe da gefe aka zube wasu ƙananan kujeru yayin da budurwan nan ta nufi wannan wuri mai tudu sai su Jafaru suka bi ta a baya cikin sauri da karu suka finciko kamar mage ta dan kofera aka zaunar da su bisa waɗannan ƙananan kujeru ita ku budurwa sai ta karasa har kan wannan karagar mulki ta zauna zaman take da wuya wani bawa ya danna wani mukunni sai wasu mahutan karfe suka kama yi mata fifita a hankali daga nan kuma sai wata kuyanga ta kawo mata tataccen ruwan inibi cikin kofin zinare ta karba ta sha ko daga nan haka sai Jafar da Elisa suka haɗi yawo saboda tsabar yunwa da kishin da suke ji budurwa ta lura da halin da suke ciki sai ta kyalkyale da dariya sannan ta yi tafi take aka kawo ya lisa da Jafar abinci lafiyayye da abubuwan sha irin wanda ba su taba gani ba nan fa suka hauci da sha hannu baka hannu ƙwarya Yalisa ta dago kai ta dubi Gulzum ta yi masa gwalo kawai sai ya murmushi yace a ransa ku ne mayin wata bil adama shi yasa cikin ku ke wahalar da ku ni kam da nan da shekara ashirin ne ai zan iya rayuwa ba ce ba sha bisa mamaki sai Gulzum yaga shi ma an kama masa abinci da abin sha irin nasu na aljanu ba tare da bata lokaci ba ya hau kintsa cikin sa ita ku budurwar nan sai ta ci gaba da kallon su tana dariya haka ma sauran fada wanda ke fadar har sai da suka kare cin abincin yayin da ta fuskanci sun samu nutsuwa sai ta dubi Jafar ta ce babu shakka yanzu kun dawo cikin ku ina son ku bani labarin ku daga wace duniya kuka zo kuma ya akai kuka zo nan din sa'ad da Jafar ya ji wannan tambaya sai gyaran murya sannan ya kwashe labarin su ya zayyana mata tun daga lokacin da mahaifinsa Ruziyal ya hattama kundin tsatsuba kawoyin su yayin da ya zo ƙarshe sai suka ga budurwar ta yi shiru tana tunani daga can sai idanunta suka ciko da kwalla sannan ta dube su ta ce lalle kun shigo cikin babbar masifa kamar yadda nake cikin ta ne da jama'a